littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmad ne da lan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta ce na koshi ne da yawa shi yasa duk suka shiru zuwa can gwaggwa ta dago da kanta tana kallon Maryam din sannan ta ce Me raba ina son magana da ke amma ina son ki buɗe kunnuwanki na basira ki saurare ni sosai Maryam gaban ta yanke ya faɗi dan gogo bata taɓa mata magana makamancin ciyar haka ba tun da take da ita kai saurin juyowa tana faɗin ina sauraron ki gogo tace kin ga mutanen da suka zo su da yamma da babanku Maryam ta ɗaga kanta alamun eh Gwagwa ta ce to ɗan uwan wannan a Abbas ɗin ne daga ake rigimar haɗa shi da Hadiza. To shine da ta ƙi aka dawo kan Halima ita ma ta ƙi. To shine baban naku ya sake dawo da maganar kanki. Gaban Maryam ya mummunan faɗuwa ta dafa ƙirjinta da hannayenta guda biyu ta ƙurawa gwagwa ido tana faɗin ni kuma. Gwagwa ta gyaɗa kanta ta ce ƙwarai kuwa. a nan gwaggwa ta kwashe komai tun daga farko har ƙarshe ta faɗa mata yadda suka yi Maryam cikin hawaye take faɗin don ni ba ni da gata sai su sun kishi sai a ce kuma za a dawo kaina saboda ni marainiya ce ba ni da uwa ba ni da uba ni gaskiya ba na sai shi mutumin da ba shi da hankali yaya za a yi a haɗa ka da shi gwaggwa ta ce kwantar da hankalinki ne rama babu wacce ta shi gata a cikin su yadda kowa yake daga dara uwa da uba su suka haife shi ke ma ki ga dara da ni duk abin da ake wa mai iyaye ke ma zan yi miki shi mudda ina raye dama kuma na faɗa musu sai na tambaye ki idan kina so to idan kuma ba kya so ba zan miki auren dole ba tunda kuwa ba kya so to a bar maganar kar ma ki ta da hankali dan kuwa babu wanda ya isa ya tilasta ni akan ki Maryam ta ɗanci sanyi a ranta ta fara goge hawayenta tana faɗin nagode gogo na san in je kina raye ba za ki taɓa bari a cutar da ni ba kullum Babu awwal yana ƙofar gwaggwa yana roƙonta dan kuwa hajiya su kullun sai ta tambaye shi a wajen aiki takan ce yaya har yanzu gwaggwan ba ta shawara bane tinye ne mata ƙaryar ai ba ta magana ba har ya zo idan ta tambaye shi har ma ya rasa me sai ce da ita shi yanzu fargabar ma zuwa ofis ɗin yake yi ko kasance ita ce fa ta riga ta yanke magana tunda Maryam ta ce ba ta so to magana ta ƙare ya je ya musu bayani yakan ruɗe ya rasa abin da ke masa daɗi ya ce gwaggwa dan Allah ki haƙuri ki rufa min asiri takan ce a'a ya'yan da ka haifa ma a cikin ka da kake da iko da su ka nuna musu gata suka fi ka ballanta na ƴar wasu ai kar ka bari a kware ta tun ran gini tun ran tubani babu wanda sai mun wannan ikon akan mai rama a lokacin nan babu awwal har ta irin rama yayi tamkar ana gutsura sa yana tsaye kuwa babu abin da ya dame ta don kuwa ita ta riga ta gama magana a wajenta ta kare tunda Maryama ba ta so Abu dai ya kici ya ki cinyewa don kuwa Hajiya Saratu ta gashi da tambayar babu awwalu dan haka da karta ta sake dawowa wa gogo Gwangwa ta ce mata ta yi haƙuri yarinya ta ce karatu take so ita kuwa ba za ta matsawa marainiyar Allah ba. hajiya ta kanta ta shiga damuwa duk da haka bata haƙura ba kusan kullum sai ta so wajen gwaggwa tana roƙonta gwaggwa ta rasa yadda za ta yi da su ta cikin haushin babu awwalu don kuwa duk shi ya jawo mata wannan fitinar domin sun hana ta sakat dan hajiya ta har maryam sai da ta tare ta tana roƙonta dan Allah ta daure ta auri ƙaninta ita dai gagara magana ta yi don kuwa daga Maryam din har gwangwa abin ya ishe su magana ta kici ta cinyewa sai ka ce abin ta raba dan yansu ta kai gwangwa ba ta sauraron babu awwal ko ya zo sai dai ya karashi shi su amma ba za ta ce masa kala ba gwangwa na zaune akan barandar ta tana ninke kayan da Maryam ta wanke mata ita kuma Maryam din tana cikin daki tayi wanka tana kokarin shiryawa domin gwaggon za ta aike su bakin rini ita da Halima Hajiya Saratu suka shigo da ita da wani saurayi ba wanda suka zo da suran nan bane ko da yake ba yarinya bace matar aure ce tana rike da wata dattijuwa tana tafiya da kyar daga gani tana fama da ciwon kafafu gwangwata ta ci tana musu maraba sannan ta ɗauko babbar tabarmar roba ta shimfiɗa musu bayan sun sassauna ne sannan suka fara gaisawa Hajiya Saratu ta nuna wannan jatumar da suke so da ita tana faɗin gwangwa wannan mahaifiyarmu ce Hajiya Hajara amma muna kiranta da Hajiya babba. waɗannan kuma ƙannanmu ne su ma Sulaiman da ruƙayya ta ce madalla sannunku da suwa marabanku hajiya saratu ta sake cewa gwaggwa kar da yake gaji cikin mu yau ma mun sake dawowa ne akan maganar maryam dan Allah ki taimaka ki babu Maryam idan har kina ganin kamar ba za mu iya rike miki ita bane to mun yarda za mu rantsuwa kin san rantsuwa gogo ba abin wasa bace gogo ta ce haba hajiya menene abin rantsuwa ni ai har ga Allah bana na kin to amma dai ta kwallafa fawaran ranta son karatu dan akwai malamin ta uban da ya ta daukar dawainiyar ta lokacin tana sakandare shi ya dage lallai in bar me rama ta karatu yanzu baya nan ne yana can kasashen turawa kuma karatu shi ma yake a can kuma har alƙawari sai da na ɗauka masa akan zan bar ta tai karatun nan to amma yanzu idan na ce zan aurar da ita idan ya dawo me zan ce da shi saboda matakan ƙimarsa a wajen mu Hajiya Saratu ta ce duk na gane bayanin ki Gogo wallahi idan kika ba mu Maryam ba za ki taba da na sani ba za mu kula da ita da duk wani alsharadi da kika gindaya mana ta mahaifiyar su hajiya saratu wato hajiya hajara ta fara magana tana faɗin haba 'yar uwata ki dubi girman Allah ki haƙuri a yi abin nan sha'ani ne daga Allah shi sha'anin aure tun da kika ga mun dace wata akwai alheri a ciki Allah kaɗai ya san me yake nufi da hakan akalla Abbas ya nemi 'yan mata sun kai biyar amma wallahi ina faɗa miki duk matsalar da ake samu ba mu taɓa dagewa a akan mai ta sintiri a gidajensu irin haka ba haka kawai muka ji muna ƙaunar Maryam ta shigo familin mu saboda haka mai ta addu'a Allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi sai dai kuma idan wani abu ne a cikin zuciyarku wanda mu bamu sani ba idan har kuka dage shi kenan sai mu haƙura haka Allah ya kaddara mana nan ko sai tsohuwa ta fara tarar hawaye tana kuka tana faɗin kai kuma haka Allah ya kaddara maka abas a sha'anin aurenka baba daya ɗaya jikinta ya gama yin sanyi ta rasa ma abin da za ta ce can ta ƙarfin hali tana faɗin duk na ji yanan ku hajiya amma a wannan karan ina son ku bani dama zuwa gobe in yi tunani a kai. tare da shawara duk abin da ake ciki gobe sha Allah zan turo a faɗa muku Hajiya Saratu ta ce babu komai goggo zan zo da yamma insha Allah Allah ya sa mu ji alkhairi gogo ta ce amin Saka ni za su tafi Hajiya Saratu na fadin ina dan warkawa ne Goggo ta saurin cewa ba ta nan na aike ta. Don ba ta son su saka ta a gaba da roƙon nan nasu mai naci. A nan suka yi sallama da gwaggo ta su har bakin ƙofa sannan ta dawo. Ta daɗe a tsaye a tsakar gidan tana tunanin irin wannan naci haka. Ita yau yaya za da waɗannan mutane? Shi kai Maryam na faɗin gwaggo tunanin ne kike haka ne. Kai saurin juyowa ta kalli Maryam ɗin da ke tsaye tana sanye da riga da zani na ya yi mata kyau tamkar wata amarya wata ƙura mata ido sannan tai ajiyar zuciya ta taho a hankali ta zauna akan tabarmar da suka tashi a kai ita ma Maryam ɗin zama tai tana kallon gwaggon sun ɗan jima a zaune sannan gwaggo ta kalli Maryam ta ce me rama na san dai kina jin duk yadda muka yi da mutanen nan na rasa yadda zan bullo wannan al'amari gaba daya ina nema in shiga cikin wani hali dan nisan ina ganin girman mutanen nan daga gani za su mutunci da daraja za kuma su daraja dan adam shi yasa ba na son mu rabu da su tsiya tsiya na fi son ko za a rabu to a rabu ta cikin mutunci saboda haka ne ya yi kike ganin samu kullo wannan lamarin ko dai kawai in fito karara ne in faɗa musu ba zai yi ba nemi wata mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya.